บุ๊กทูห้าสิบสองลิมาปุลุดัวในห้างสรรพสินค้าดีเปอร์ตกอนเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม apakah kita pergi ke pusat perbelanjaan ผมต้องไปซื้อของ saya harus berbelanja ผมอยากซื้อของหลายอย่าง saya ingin banyak belanja แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Di mana bagian peralatan kantor? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Saya membutuhkan amplop dan kertas surat ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Saya membutuhkan pulpen dan penghapus tip X แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Di mana mebelnya? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Saya membutuhkan sebuah lemari dan sebuah lemari berlaci. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Saya membutuhkan sebuah meja tulis dan lemari buku. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับดีมานาบากิอันไมนั้น ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Saya membutuhkan sebuah b o n า k a dan boneka b e r ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Saya m e m b u t u h k น n sebuah bola dan peralatan catur แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ Di mana bagian perkakas ผมต้องการค้อนและคีม Saya membutuhkan sebuah palu dan tang ผมต้องการสว่านและไขควง Saya membutuhkan sebuah bor dan obeng. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน Di mana bagian perhiasan? ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Saya membutuhkan sebuah kalung dan gelang. ผมอยากได้แหวนและต่างหู Saya membutuhkan sebuah cincin dan anting-anting.